Goizuntan, sartzeuntako aktualitateaz eh, mintzatzeko EH Baiko Anita Lopepe, gurekin dugu egunan? Egunan. Pilpilean diren eh, gai batzu johatuko ditugu goizuntan, eta asteko eh, berezki egun lan legearen kontrako mobilizazio eguna dela, EH Baiere karikarat aterako da, zendako? dako? Lehen lehenik eh, lan lege ekartzen dituelako eh, gure iduriko mm, ataka handiak, uh, langile ororen uh, lan baldin zeri. azken finean, suposatzen duelako uh, ahunt arauez gabe Eh, edo arauez gabetzea, bai eh, lan ahemanak, bai lan baldintzak, uh, baita ere uh, batzutan lan finkatzea, eh, gero eta gehiago azken finean uh, nagusi eta uh, langilean arteko uh, ahemanak nahi direlako individualizatu azken finean. Eta iduritzen zauko hori uh, uh, dela eta usten dituela geroan gehiago uh, langileak babesik gabe, egoera batean nuna, bon, deia lan enplegu baten ukaitea ezten uh, eh, dener emana, eh, gorko egoeran, eta eh, enplegu bat dutenak ere, uh, eh, badira hainitz horien artian, uh, lan baldintzatxarrak dituztenak. Eta lege, orain legalizatu nahi dira, uh, um, uh, babesa, langileak babesa kentzen dioten beste hainbat neuhi. Beraz, gu eh, guk eskerreko mugimendu bezala iduritzen zauko lakoak ertatzen direlarik karrikara atera behar dela eta desa destasuna behar dela entzunarazi. Baina gero gu bon, ez gira sindikata bat, mugimendu politiko bat gira, orduan konstatzen duguna da uh, lan baldin zen eh, inguruko ez tabai ortarik aratago, Macron, Emmanuel Macron uh, presidente uh, denez gerostik ikusten ditugula eta ikusiko ditugula bat bestearen gibelean kateat hainbat uh, erreforma handi, eh, berba horrein artera manak izan mm. etzirenak, eta azken finean, be eh, ofentsiba orokor bat eh, badela, ofentsiba liberala, ofentsiba eh, autoritarioa ere jandaiteke, eh? ordenantza bidez, adibidez uh, planteatzen baita lan legea, eta azken finean impresionia emaiten du uh, Emmanuel Macron ordela misione baten betetzeko, ordan seguraski uh, aberatzenen serbitzuko den uh, misione bat, eta azken finean uh, txoke terapia bat, egin terapide xok nahi dura plantan ezagi, eta uh, esku, mai, maila desberdinetan eskubideak uh, erasotuak uh, là, mmh. là ne pas tout le coup, mais l'urgence urgencia et voilà aider. aipaginezake, eh, edo uh, austeritate, uh, austeritatea ekartzen duten beste hainbat uh, eh, neuhi, azken egunetan aipatzen direnak eskuin esker gauza isolatuak balire bezala, me guretzat argida hori guzia ofentsiba bakajaren baitan emaiten dela. Bai, alde ekonomikoa aipatuz segitzen balin bat dugu, ba, eskubide batzuk kentzea dela langile, enplegatzaile entzatun baita malgutasuna ere emaitea, ikusiz langabizia gaur egun deneinean, eta ipar, ipar euskal egian ere bai, ez da erreformaren pariua egin behar? Be, azken finean saltzen zauku, eh, azken denboretan, bo, ikusi dugu ere, uh, duela hilabete batzu izan dira uteskunde kampaina batzu, olakoetan da, pixka bat egitarra uh, mintzatzen, esplikatzeko zer egingo duten batzuk eta bestek, beti segitzen ez badira ere gero promesa horiek, baina saldu, saltzen zauku diskurtso bat, katisima bat, azken finean, katisima liberal bat, eta horren arabera, bai, ala da, enpleguaren sortzeko behar litzateke, behar litzateke lan mundua uh, fleksibilizatu, malgutu, kanporaketak egestu, eh, hori uh, delakoan uh, enplegatzaileak trabatzen ditiena mm, langileak hartzeko momentuan. Eh. Eta horren katisima horren arabera, egi bat aintzina uh, eramaiteko, behar da uh, askundea, behar da gehiago produzitu, eta beraz, behar dira langileak, baina molde fleksiblean uh, hartzenal eta kanporatzenal direnak. Problema da, gure iduriko, uh, enplegua ezpada sortzen aski, pausatzen dela, azken finean, produzitzen den guzia, nun txalduko den. Eh? Eta produzitzen da, baina enpresek usu duten problema, dira salbideak, lede eh? nun saldu gero. Eh, hori da falta dena gehienetan eh, enpresentzat, hemen Iper Euskal Herrian gainera enpresa tipi eta ertainak dira, mm -hmm. beraz gehienetan horien diskurtsuen zuten balimada ez dute arazurik ez baita aski fleksiblea eh, lan baldintza, arazoak beste numai dituzte. Ta bangu pentsatzen dugu, hori, saltzen zaukun logika hori behar zinez orain dudan ezagi eta galde ordezkatu, ahazoin desberdinentzat, bat, ezpeita egeala, erraitea hemen azkundea behar da, eh, produzitu behar da gehiago eta hola berriz ekonomia partituko da. Horrek baditu uh, bere, bere mugak, eh, langabezia instalatua da, ez da momentuko gauza bat, langabezia instalatua da, eta bigarrenik biztan dena muga ekologikoak ere badirelako, eh, eta beraz produzitzea, produzitzea, horrek baditu biztan dena mugak ingurumenari begiratzen bada. Hortan, azkenean guretako, egiazko ez da gordetzen dugu ziorek. Sinestaratzen zauku, onartu behar dela fleksibilitatea enpleguak sortzeko eta langabezia tipitzeko, baina egiazko ez da bai da horren gibelean da, eh, aberastasunen banaketa, aberastasunak badira, nola egiten dugu horien denen artian eh, partikatzeko. Beste kapitulu bati lotuko gira, eh, Kataluniari begira jarriz, grabatzen dugun eh, tenorean, eh, astezken aratsaldea da eta gauzak eh, behar bada aldatuko dira hortzegun goizuntarat. Katalunian beraz, gobernuko amalauk argudun atxilotu dituzte Guardia Zibilek eta ogoita bi miak eta egin, zei ardukitze? Um, ehm, bon, argi garria da, pentsatzen dut, denek <clears throat> denak ados izanen direla erraiteko dela, Katalunian pasatzen ari dena, eta hor azken eh, egun horrenetako eh, behiak entzunez, uh, iduridu pixka bat guardia zibil uh, tropa handana undi bat, polizia, mekanismo juridikoak denak martxan direla, iduridu dela landiera mm, landiak handi baten kontra borrokatzeko, atentatu terrorista bat, edo zerbait olako berba, ba, e bat ere, hori guzia martxan jarri du Espainiak estatuak ariketa demokratiko baten oztopatzeko. Eta hori, ahont, uh, eh, eh, ahri garria da, eta behar lituzke ahritu gure iduriko uh, Europa mendebaldeko beste inbat uh, erri, gobernu, indar politiko, bon, mm, erantzunak aski uh, epelak dira gure iduriko gertatzen denari uh, konparatuz. Hora ikusten dugu, uh, Espainiak azken finean ofentsiba nagusi bat martxan ezartzen duela, harik demokratiko baten oztopatzeko, erabakitzeko eskubidearen oztopatzeko, eta horrean gu mugimendua bertzale bezala, biztan dena, be, Kataluniako prozesua uh, defenditzen dugu, zenta azken finean gure buruaren defenditzia ere baita, nolazpait, eh? uh, gu ere estaturik gabeko nazione bat gira, o, ba, hemen gertatzen dena ez da Katalunian gertatzen dena, baina eh, izan liteke, behar ba egun batez, egionek erabakitzen badu nahi duela kontsultatua izan, nahi duela erabaki bere, bere geroa zoin izan den. O, ba, guk elkartasuna, biztan dena elkartasuna undia dugula uh, Katalun, Katalandar guziak buruz, eta guk eh, pentsatzen dugu, han gertatzen den prozesua, eta urriaren leheneko referenduma, ahont zilegiak direla, legitimoak dira, eta hor pausatzen den funtsesko eh, galdera, funtsean da, legitimitatea eta legalitatearen artekoa. Espainiak legalitateak dio. Ez da legala, beraz ezin da egin, eta igoriko itugu guardia zibilak, baita ere kargudun politikoen arrestatzerat, uh, eh, gure ikuspegitik eh, legitimoa da, egitaren gehiengo batek galde egiten duelako erreferendum hori antoladadin. Alde, alde bakariko erreferenduma, ariketa demokratikoena da, zuen ustez? Horritara ziber da pixka bat prozesu horren eh, eh, bilakaera, uh, eh, akselerazio handi bat izan da, azken, uh, azken urte hilabetetan, baina uh, Kataluniak dituen uh, uh berezko kompetentzien eta gaitasunen uh, ahalmenen uh, ez da behar da, espaldian pausatua da. Estatu Espainiak beti refusatu izan du Kataluniako autonomia estatutuaren bilakaera bat, hain eh, bat, alta konstituzioak, Espainiak konstituzioak hori uh, aurre ikusten duelarik, autonomia estatutuen uh, bilakaera bat. Beti refusatu izan da, eta horrek ekarri du, Katalan Espainiako populazioaren gehiengo bat, pentsatzera Espainiaren baitan ez dutela atxemanen beren erriaren eta beren erritaren egunerokoa uh, eh, obetzeko uh, eh, baldintzarik. Eta horrek ekarri du prozesu bat, ordan horreitara ziber da, prozesu demokratiko bat, egin nahi baitu, eh, hauteskundetatik pasatu dena, eskundetan erreferendumaren aldekoek gehiengo bat dute, martxan ezagri dute prozedura bat, hor, horriaren lehenean ezagutuko duena, bere puntu gorena. Orduan, Eh, alde bakarreko bidea uh, eh, ezin bestean, baina erri oso batek babesten duen alde bakarreko bidea, beraz guziz eh, galderari erantzuteko, bai guziz uh, zilegia da gure iduriko. Ugiaren mm. Urriaren lehenean zer nahi gertatuta era emaitzen aldetik, aski lausua da, ez da argi ikusten biaramunean zer gertatuko den eskoziaren eskozian izaiten halkozenaren kontrakoa, modelo hori hainitz gora ipatu da ezker bertzaletik, Euskal Herrian aplika daiteke eta bereziki hor eh, pentsatzen dugularik eh, da eh, autonomia erkidegoko iru, iru lujaldetan, Araba Bizkaia egipuzkoan, Kataluniako bide berbera egiten alda, balio dia egitea? Bon, leku batetik bestera ez utuzte sekulan bide berbera dela, eh? sustut bon, eh, joko politikoak ere badute eh, pizu eh, handia, bizten dena, erri bat adostasun eratera maitea, ezan nahi du eh, erritaren ordezkatzeko, teorian bederen ordezkatzeko diren eh, mugimendu politikoak ere adostasun batetara telzen eh, direla. Eskoalegiari, eskoalegiaren zat, ere du bat da, nik uste dut ez dela horretan ah, dudarika, ah. eh, bereziki be, estatu berdinaz ari girelako, eh, ipatzen dugularik ego euskalegia edo Katalunia, Espainiaz ari gira, beraz, hainbat mekanismo eh, es, Espainiaren ADN-an direnak, hain txegur, berdin aplikalitezke eh, eskoalegiaren kasuan. Gero badira diferentziak ere bai, eta hortako uste dut eskualigiak bere bide propioa ere behar duela uh, eh, mahaztu. Hemen ere, uh, gehiengo bat lehenik eramaiteko, er, erabakitzeko eskubidearen alde mobilizatzerat, instituzioak, instituzioak eramaiteko me, eh, eskubide horren albidetzerat, konkretizatzerat, eta gero, autoa eman, autua eman eta egitarrek erabakitzen dute beren uh, lujaldearen geroan nola ikusten duten. Eh, Espainiaren eta Frantziaren peko eh, edo uh, beren behar, edo edo beste. Hmm. Lugaldearen geroa eta lugaldearen oraina Ipar Euskal Herrian, hiri gune elkargoan da, martxan ezagida dola segila bete. Ze balorazio orain arteko lanaz? Bon, uh, sortu denetik eta hoa hartu egiten den lana, kanpoari begira berbaztain bastain ikusgarria, eh, zenta uh, bada animaleko xantira hor eh, tresna horren martxan ezartzen, um, zehaztuak diren eh, kompetentzia guzien inguruan uh, lan uh, molde batzu plantan ezartzen, hoa uh, hartu ziren amar kargoen arteko lan molde uh, kompetentzia eta desberdinak nolazpait ezagutzen lehenik eta gero uh, harmonizatzen, nik pentsatzen dut badela hor lan hainitz eiteko, eta jende hainitz badela lanean, gure aldetik ere baitugu hainbat uh, autetxia bertzale ari dizenak buru belahi uh, uh, lan horretan. Uai uh, hartio kontra ziren uh, hainbat um, autetxi, elkargoa sortzearen kontra sartu dira ere pentsatzen dut molde askibaiko gean oroak uh, eh, lanean, hori untsa da, eh, aktatu da, beraz, sartua zera Ipar beste uh, egiturak eta eredu batean. Eta, voilà, momentuan gehien bat lana egiten da bahneari, begira, uh, ez da lan berba ikusgahiena um, mm, guretzat, jentzat, baina uh, egin eko lana da, ba, gero baldintza honetan uh, instituzioak ekar dezan guk asteko espero ditugun fruituak. Egan nahi baitu, obekuntza bat gure egunerokoa egiten duten politika publikoen kudeaketan. Justu, e, abertzalek e, astapenetik aitortu azutan, etzela amestutako eh, egitura, hor plantan ezartzen dena, bada bideo bat, urgunago joaiteko, edo asmatzeko da hori, no? <clears throat> Ordan, guk badugu, uh, bo segitzen dugu pentsatzen ez dela aski, biztanena eh, eh, Euskal Elkargo hori, alde batetik eskumenetan, kompetentzietan mugatua delako, eta almenetan ere bai, aldiberian, biztanena, hortik pasatu behar zen, hortik pasatu behar zen, bederen finkatzeko Ipar Euskal Herriaren lujaldea, eta ere mortan elkar, uh, lan bat. Gero lujalde kolektibitate uh, berezi baten uh, aldarrikapenak segitzen du maigainan guretzat, eta epe laburrean, zenta, Eh, Euskal Elkargoak duen gabezia undiena da bere errepresentibitate demokratikoa. Eh, Gena ibaitu, eh, haute txiz osatua da autetxi horiek autetxi municipalak eh, dira eta usapezak, baina ez dira eh, sufragio uh, unibertsal zuzenaren emaitza. Eh? Orduan, uh, guretzat hori importantea da, urratx egin dezana, zilegitasuna handiago ukan dezan egitura horrek. Eta gero kompetentzian, uh, momentuan dituen kompetentziak albezain urhun uh, eramaitia, eta gu pentsatzen dugu oartuko girela denak uh, abertzale izan alez, uh, kompetentzien gauzatze hortan mugak izanen direla, Eh, eta horrek ekarriko duela emeki emeki uh, eh, emengo populazioa ere oartzerat mehesi duela Ipar Euskal Iriak uh, eh, zabalagoa den uh, instituzio bat. Ikusiko beraz gai hori behiz lehen lehorat duden ondoko hilabeteetan. Elgarra gurtu haitzin, Anita Lopepe, ehatxe baik kirabakidu senatari hautezkundetan ez aurkestea, senako? Ehm, gogoetatu dugu, bon, egia da urtengo guk beste ehm, pario bat egin ginoela, eh, hauteskunde uh, legislatiboen eh, parioa egin ginuen, zenta eh, gure indaha, pentsatzen dugu, eta ala izan behar lukela denentzat, uh, gure indaha da erritarrek zuzenean, uh, ad, mm, zuzenean bozkatzen dituzten edo hautatzen dituzten uh, itzordu horietan. Pentsatzen dugu indahak hortan zentratu behar direla, hauteskunde senatorialak beste hauteskunde mota bat eh, dira, gutiengo bati erresar den eh, bilzak baten eh, hautatzeko dira, funtsian horrek sortzen ditu ere ikusten dugun bezala hemen berean Ipar Euskal Ijian olako pertsonen arteko Uh, ez etxaio, baina uh, konkurentzia zomait, tratu politiko batzu, populazioaren ahanguretatik biziki, uh, biziki urhun direnak. Orduan, guk nahiago izan dugu zentratu, Mm, hemen berian sortu den eh, e, uh, egitura hortan gure autetxiek, uh, naiz eta municipalak baizik ez izan, karko txen artean, uh, erakusten ze koherentzia duten, beren lanean, uh, ze hageman duten zuzenean populazioarekin, uh, esplikatzeko zer egiten duten, partea jarrazteko jende horiek, eta bon, gogo eta horren emaitza da senatorialetan aldiuntan hasteko ez dugula, ez dugula neore aurkeztu. EH Bairen izenean, Anita Lopepe gure gomitazinen eh, goizuntan, eta aktualitatea erikatzen duten hainbat gai johatu ditugu. Milesker? Milesker zuer.